Fógra a dó. Seo fógra faoi dhuais €3,000 atá á tairscint ar ghearrscéal nua-cumtha ag Raidió na Gaeltachta. Gearrscéal nua-aimseartha i nGaeilge a theastaíonn, gearrscéal nár foilsíodh nó nár léadh go poiblí fós agus nach bhfuil níos faide ná 5,000 focal. Is ceart cóip clóscríofa den ghearrscéal chomh maith le cóip leictreonach a chur chuig scríbhneoirí nua Raidió na Gaeltachta, Casla, Co. na Gaillimhe, roimh an gceathrú lá déag de mhí Iúil.